Möhtərəm müsəlman qardaşlarım, əvvəla həmişəki kimi sizə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm və mövzuya başlamamışdan əvvəl yenə təqva haqqında bir misal çəkmək istəyirəm. Bu da Osman radiyallahu anh və Əli radiyallahu anh haqqında onlar da Əbu Bəkir, Ömər kimi fəzilətli sahabilərdən olan Allah subhanətə alə necə ki Peyğəmbərləri və elçiləri birini digərindən üstün etmişdir, birini digərindən fəzilətli etmişdir. Həmsini sahabələrin də birini digərindən əvvələtli etmişdir. Və hər kəs bir gözəl, yəni hər kəs müəyyən bir gözəl xüsusiyyətə malik olub və heç kəs deyə bilməz ki, Əbubəkir, əyyən Əbubəkirdə olan fəzilətlər başqa sahabələrdə olmayıb Müəyyən bir fəzilət ola bilər. Lakin onların hamısı eyni olub, hamısından Allah razı olub, onlar da Allahdan razı olub. Allahın onlardan razı olmasının ən başlıca səbəbi onların təqvalı olması ilə bağlıdır. Allah subhanətə alə deyir onlar haqqında وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون O kəslər ki, onların boyunlarına düşən vəzifələri yerinə yetirər və qəlbləri qorxu içərisində olar ki, Rəbbin, Rəblərin hüzurunda nə cavab verəcəklər? Bu ayəni haqqında Ayşə radiyallahu anhə soruşur, buyur, ya Rasulullah, onlar o kəslərdir ki, namaz qılar, oruç tutar, həm də şarab içər, günah işlər görər, Peyğəmbər s.ə.v deyir, yox ya, Ayşə, onlar o kəslərdir ki, onların boynuna düşən bütün vəzifələri yerinə yetirər və bununla belə qorxu içində olarlar ki, birdən Allah taala onlardan qəbul etməz. Bunlar səhabələrdir. Sahabələr bu cür qorxardılar. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, sahabeler bir günah işlettikdə elə bilərdilər ki, boyunlarından bir dağ asıldı. Lakin siz, yəni tabinlərə müraciət edir. Siz günah işlətdikdə elə bilirsiniz ki, bir milçək qonu burnunuzun üstünə və uçurtmaqla o günahdan azal olacaqsınız, təmizlənəcəksiniz. Görün, indi 13 əsr keçdikdən sonra olan insanların halı necədir? Təqva nə, nə səviyyədədir? Buna görə də çalışınız daima təqvanızı artırasınız. Osman radiyallahu anhın ə, e, ən böyük işlərindən biri odur ki, canını Allah yolunda qurban etdi, şəhid etdi o məqsədlə, o vəsbə ki, iki müsəlman tayfanın arasına qırğın düşməsin, müsəlmanlar məhv olmasın. Yəni, Osman radiyallahu anh əmir idi, xəlifə idi. O bilirdi ki, hər bir əmir, xəlifə itaətində olanlar haqqında sorğusalı olacaq. Onların məsuliyyətini daşıyır və buna görə də onları qırğına verməyə e, qorxdu və Allahın hüzurunda nə cavab verəcəyini düşündü. Düşündü ki, birdən qardaş qırğını olar və buna görə o cavabdeh olacaq. Axı onları o idarə edirdi və fikir verir. Heç kəs bu addımı atmaz. Radiyallahu anhu ahirət yaşadığı, yaşadığına görə, ahirəti fikirləşdiyinə görə şəhid oldu, canını Allah yolunda qurban verdi ki, qardaş qırğını olmasın. Həmçinin Həzrət Əli radiyallahu anhu o da çox təqvalı insan idi və bir hadisə, maraqlı hadisə onun təqvalı olmasına dəlalət edir. Həmçinin bu təqva nəticəsində də bir nəfəri İslama gətirir. Həzrət Əli radiyallahu anhu qalxanını itirir və bu qalxanı bir əsrani tapır mübahisə düşür, gedirlər qazının yanına və qazı mübahisəni nəsraninin lehinə həll edir. Qalxan qalır ona, çünki onun şahidi olur, Həzrət Əlinin isə şahidi olmur. Və nəsrani bunu görür, İslamın necə adil din olduğunu dərk edir. Həzrət Əli də öz növbəsində radiyallahu anh demir ki, mən əmirəm, xəlifəyəm, zorla alınır ondan o qalxanı. Bir ki, azı hökum verirsə, Allahın hökmü ilə, Peyğəmbərin hökmü ilə hökum veribsə, bununla hamı razı olmalıdır. Və Nəsrani də sevincindən, yəni İslamın bu cür adil din olduğunu görür, İslam dinini qəbul edir. Təqva olmasaydı, Əzrət Əli radiyallahu anh deyərdi ki, bu qalxan mənimdir, həqiqətən də qalxan onun idi və zorla onun əlindən alardı. Lakin təqvasına görə o addım atmadı. İndi baxın, görün, indiki zamanda bu cür təqvalı insanlar varmı? Onlardan ibrət götürün. Yox, yoxdursa, qayıdın o zaman yaşayan təqvalı insanlara həyatına baxın və onlardan ibrət götürün. Biz yaxşılardan ibrət götürürük. Hər gözümüz görən şeydən ibrət götürmürük. İbn Qayyim rahmehullah bu kitabı yazmaqda məqsədi yaxşıların yaxşısını bizə nümunə çəkməkdir. Bu kitabı yazmaqda məqsəd onun yalnız bu olub ki, ən fəzilətli insanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bütün insanlara nümunə çəksin. Onun həyatı haqqında danışır. Və keçən dəfə onun Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin adil olması haqqında insanlarla necə münasibət aparması haqqında danışdı. Bugünkü fəsil isə onun, yəni Rasulullah s.ə.v-in yerişi haqqında belə Rasulullah s.ə.v necə yeriyərdi? Bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v nə etsəydi, Qurana müvafiq edərdi. Quran-ı kərimdən qırağa çıxmazdı. Allah subhanahu wa ta'ala də Quran-ı kərimdə Furqan surəsi 63. ayette buyurur ki ve ibadur rahmanellezine yemşûne alel ardi havnen ve izâ khatabahumul cahilûne kâlu selâme Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde temkinle, tevezekarlıkla gezip dolaşar ve cahiller onlara söz attığı zaman onlara yalnız sülh arzulayarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayəyə müvafiq olaraq yeriyər, yəni təmkinlə, təvəzzəkarla, təvəzzəkarlıqla yeriyərdir. İbn-i Qeym Rahiməhullah bundan başqa 9 cür yeriş xatırladır. Yəni deyir ki, ümumiyyətlə 10 cür yeriş var. Ən gözəli bu ayədə qeyd olunandır. Təmkinlə, təvəzzəkarlıqla yerimək. Və bundan başqa 9 cür yeriş qeyd edir. Deməli, ikincisi, deyir ki, yeriyəndə sanki ölü kimi yeriyir. Əzgin şəkildə. Bu cür yeriş də var. Müsəlmana yaraşmır bu cür yerimək. Üçüncüsü, çox həyəcanla yerimək. Yəni, bu da müsəlmana yaraşmır. Dördüncüsü, səyir. Səy müsəlman ə, e, həc zamanı üzr yeriyə bilər. Səfa və Mərva dağı arasında səy edə bilər. Səy biraz tez yeriməkdir. Sonra beşinci ramildir. Ramil səydən də biraz tez yeriş, yerişdir. Bu da e, Kəbənin ətrafında fırlanarkən ilk, ilk üç dövrəni ram etmək bəyənilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri ilk dəfə ümrə edərkən müşriklər baxır, görür ki, müsəlmanlar yavaş-yavaş dövr edir Kəbənin ətrafında. Sözsüz ki, təmkinlə təvəzəkarlıqla yeriyirlər. Və qıraqdan baxıb deyirlər ki, bu da müsəlmanlar. Xəstədirlər, et yeriyə də bilmirlər. Peyğəmbər s.ə.v əmr edir müsəlmanlara ki, ram etsinlər. Göstərsinlər ki, onlar xəstə deyil. Onların yerişi belədir. Müsəlmanın yerişi təmkinlə təvəzzükarlıq olmalıdır. Altıncı, buna ərəbcə nəslən deyilir, lakin Azərbaycanca batmaq Yəni nəyə görə İbn-i Qeym rahiməhullah bunu yer, yerişdən hesab edir? Çünki ayaqla qaçırsan. Yedinci, müəyyən bir tərəfə meyil edərək yerimək. Görürsən, bəzi insanlar ya qabağa meyil edərək yerir, ya sağa, ya sola. Bu cür yerişlər də var. Səkizinci, hoppanaraq, Qulub İbn-i Qeym yerişten işler hesap edilir. Çünkü bu da ayağla olur. Dokuzuncu Arkaya dallalı yerimek ve sonuncu en pis yeriş Allah tarafından haram buyurulmuş, qadağan olunmuş yeriş təkəbbürlüklə yerimek. Hadis var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor ki, bir nəfər gözəl cübbə geyinir, yəni əba geyinir və təkəbbürlü ilə yeriyir. Allah subhanahu teala onu yerlə yeksan edir. Və qiyamətə qədər də o, o cübbəsinin içərisində qalacaq. Sonra İbn-i Qeyyim rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oturuşu barəsində necə və harada oturuşu barəsində danışır. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yerdə də oturardı, həsrin üzərində də oturardı, xurma yarpağının üzərində də oturardı, döşəyçənin üzərində də və s. qadağan olunmayan yerlərlə oturardı. Qadağan olunan yerlər murdar yerlərdir və bir də qəbirlərin üstündə. Bəzən görürsən ki, cahillər bilmir və qəbrin üstündə oturur. Qəbrin üstündə oturmaq ona görə qadağan olunub ki, insanın ölüsü də dirisi kimidir. Diri insanın üzərində oturmaq bəyənilmirsə, ölü insanın üzərində oturmaq da xüsusən bəyənilmir. Sonra oturduğu zaman söykənərdir. Arxaya, sağ tərəfə, sol tərəfə. Yəni, bu da caiz olan oturuşlardandır. Qadağan olunmuş oturuşlar isə o biri fəsillərdə gələcək. Peyğəmbər s.ə.v it kimi oturmağı qadağan edir. Şeytan oturuşu, ayaqları yana, arxanı yerə vurmaq, üzrünə oturuşu da qadağan edir. Və s. oturuşdan gələcək. Sonra İbn-i Peyğəmbər s.ə.v-in su başına çıxmağın ədəbləri haqqında danışır. Bu barədə fikri kitablarda daha geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Lakin İbn-i Qeym qeyd etdiyi əsas məsələlər ayaq yoluna girəndə dua etməkdir. Məhşur zikirdir. Allahümə inə uzubikə minəl xubsi vəl xəbəis. Lakin bəzi hədislər var ki, bu hədislərdə, yəni zəif hədislər, bu duanın arxası da varid olub. Ər-Rids nədisi şeytanın racim kəlməsi, bunu da zikirdən hesab edirlər. Lakin zəif olduğuna görə bu zikirdən hesab olunmur. Ayaq yoluna girəndə hədisin axır hissəsi deyilmir. Çünki bu əlavədir, əlavə də zəif bir ravi tərəfindən əlavə olunur. Ona görə bu zəif rəvayət qəbul olunmur. Çıxanda isə Qur'an-ı deyilir. Deməli, daxil olanda hansı ayaqdan daxil olmaq lazımdır? Və çıxanda Şanla məxul olub sağla çıxmaq. Sonra Peyğəmbər s.ə.v su başına çıxdıqda elə yerə gedərdi ki, onu heç kəs görməsin. Bu dəlildir ki, su başına çıxan adam ya uzaqlaşmalıdır açıq yerdədirsə, insanlar onu görməsin. Ya bağlı yerdədirsə, bunu e, uzağa yerməyə ehtiyac yoxdur. Çünki məqsəd odur ki, bağlı olsun və səni heç kəs bilməsin. Sonra bu məsələyə də toxunur ki, Peyğəmbər s.ə.v daima oturan yerdə su başına çıxardı. Kiçik və ya böyük fərqi yoxdur. Oturan yerdə su başına çıxardı və hətta Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, kim desə ki, Peyğəmbər s.ə.v ayaq üstüsü başına sıxıb, o əsassız danışmış olur. Resulullah s.ə.v daima oturan yerdə su başına çıxarmış. Lakin biz bilirik ki, səhiyyə hədis var Buxarı Müslimdə. Bəziləri də buna etiraz edir ki, necə ola bilər Peyğəmbər s.ə.v ayaq üstə su başına çıxsın. Buna etiraz edir. Lakin müəllif həmçinin bütün e, İslam ümmətinin alimləri bunu şərh edir beyan edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona göre ayak tutuşu başına sıktı ki oturan yerde çıksaydı onun nedisi sırayıp üstüne düşe bilərdi. Və deməli e, ayaq üstə o zaman su başına çıxmaq olar ki oturan yerdə nədisin E, yəni nəcis üzərinə düşmək təhlükəsi olsun. O zaman ayaq üstə su başına çıxmaq olar. Çünki ayaq üstə dayananda sıçrayın üzərinə düşmək ehtimalı daha az olur. Amma bu deyilə, əlhəmdülillah, hər yerdə e, təharətxanalar var, evlərdən başqa, pullu olan təharətxanalar. Bu görə ehtiyac yoxdur bayırda su başına çıxasan və o kəslər ki buna səhlənkarlə yanaşır və bununla da müsəlmanların adını batırır. Onlar gərək düşünsünlər İslamın dəvətinə xələl gətirməsinlər. Düzdür. Haramlıq yoxdur, yəni haramlığa qavalət edən bir şey yoxdur. Bayırda da su başına çıxmaq olar. Lakin Hər bir şeyin öz yeri var. Ona görə də fikirləşib hikmətlə Peyğəmbər s.ə.v-in elədiklərini eləmək lazımdır ki, İslama qarşı insanlarda nifrət ola bilməsən. Məsələn, bəli, misvaqla işləri təmizləmək sünnədir, təkid olunmuş sünnədir, daim onu eləmək yaxşıdır, müsəlmanın təmizliyidir. Lakin müəyyən yerlər var ki, orada bunu etdikdə əksinə İslama qarşı həmən insanlardan nifrət öyrədirsən. Çünki insanlar dərk etmir ki, bu nə olan şeydir. Və s. Həmçinin başqa sünnələr. Başqa bir hədis gətirir İbn-i Qeyyim Rahiməllah. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v üç şey qeyd edib, dedi ki, bu üç şey kobudluq hesab olunur. ayaküstü su başına sıxmaq, namazda alnını silmək və bir də səcdə yerinə üfürmək. Səcdə yerinə üfürmək. Üfürmək. Bu işi çobudluq hesab olunur. <coughs> Sonra İbn-i Qeym yenə Bilmiyorum, məsələyə toxunur. Yəni, bəziləri su başına çıxdıqdan sonra müxtəlif Peyğəmbər s.ə.v-in etmədiyi əməllər edir və elə zənn edir ki, bu cür etsə daha yaxşı olar. Su başına çıxdıqdan sonra bəziləri üzr istəyirəm, cinsi üzvünə pambıq tıxır ki, nəcis çıxmasın. Bəziləri onu darpır, bəziləri qırradır, bəziləri hərə bir şeydir. Lakin Allah subhanətə alə məhər bilmirdi insanı necə yaradır. Məhər bilmir ki, bayra, yəni su başına çıxdıqdan sonra ondan nəcis gələ bilər. Onu da bəyan edərdi. Əgər Peyğəmbər s.ə.v bunu bəyan etmirsə, özündən fəlsəfə kəşf etmək caiz deyil. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in fitrətlə əlaqəli hədislərindən danışır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ümumiyyətlə nəyi sevərdi, nəyi fitrətdən hesab edərdi. İlk növbədə təmiz, pak işləri sağ tərəflə, yəni sağ əllə, sağ ayaqla görməyi, sağ tərəfdən başlamağı Murdar işləri isə sol əl, sol ayaq, sol tərəflə başlamağı Peyğəmbər s.ə.v sevərdi. Bütün işlərində, ibadətdə və qeyri-ibadətdə də. Saçı qırxdırdığı zaman ya tam qırxardı, ya da eyni səviyyədə qırxardı. Yəni, müəyyən bir yerdən laf çox götürüb, müəyyən bir yeri az saxlamazdı. Hətta bir, bir dəfə bir nəfərin o cür başını qırtdığını görür, inkar edir. Deyir, ya tamam 40, ya da eyni səviyyədə 40 kimi. Sözsüz ki, heç kəs deyə bilməz ki, saçı millimetrlə tüppədüz qırxılır. Lakin Allah subhanətə alə deyir ki, vəttəkullah məstətətum. Allahdan bacardığınız qədər qorxun bazardan qədər eyni səviyyədə əsasını düzəltdir, bu sünniyə müvafiq olar. Lakin müəyyən bir yeri təmiz qırxıb, müəyyən bir yeri saxlamaq, kitayalar kimi və s. Yəni, bütfərəsləri özünə oxşatmaq bu sünniyə ziddir. <coughs> Həmçinin misvaqla təmizlənmək də Peyğəmbər s.ə.v-in fitrətdən hesab etdiyi əməllərdəndir. Peyğəmbər s.ə.v daima yuxudan oyandıqda, dəst namaz aldıqda, namazdan qabaq, mənzilinə daxil olduqda <clears throat> və s. yerlərdə <clears throat> mısraqla dişlərini təmizləyərdi. Həmçinin ətirlənmək. Müsəlman təmiz olmalıdır və təmizlikdən təmizliyə də bu ətirlənmək, ondan gözəl gəlməsi də daxildir. Bəziləri, məsələn, müəyyən bir idmanla məşğul olur və tərli-tərli də gəlir, namazını qılır. Gözəl kostyum, qalsut və s. gedər də həmən adamın üzruna. Halbuki həmən adamla Allah mübahisə oluna bilməz. Elə isə Allahın hüzuruna ən gözəl şəkildə dayanmağa çalışın. Necə ki, Quran-ı Kerimdə Allah tala buyurur, Xuzu ziynətəkum ində kulli məscidin. Məscidə getdiyiniz zaman, hər bir məscidə, getdiyiniz zaman gözəl geyimlərinizi geyinin, gedin. Məscidə gəldiyiniz zaman tökülmüş, yəni köynəyin bir tərəfi çıxıb, bir tərəfi içərdə, əzizi şallarda və s. və s. pis görkəmdə gəlmək bəyənilmir. Düzdür, namaz qəbul olur, amma bu cür gəlmək nə Quran ayəsində, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnəsinə uyğun gəlmir. <clears throat> Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v e, fitrətdən hesab edib beş şeyi necə ki, Müslümin rəvayətində gəlir bu beş şey birincisi xitandır xitan yəni olan uşağının zəkərindən artıq əti kəsib atmaq bu vacibdir ikincisi ona yerinin tənzlənməsi həmsinin üçüncü yenə qoltuq altı tüklərin təmizlənməsi dördüncü dırnağın tutulması sallınması və bir də yolların sallınması bu haqqında xüsusi hədis rəvayət olunub bu hədisdən əlavə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, iki nəfər Qeysərin göndərdiyi elçilər bığları uzun və saqqalsızdırlar. Deyir ki, bu nə görkəmdir? Bu görkəmi nə üçün siz bu görkəmdəsiniz? Yəni, bığlarınız uzun, necə ağır da görsənmir və saqqalsız. Deyir ki, bizim Rəbbimiz bizə bu cür olmağı əmr edir. Rəbb də o ağaya deyir. Yəni, patişahımız bu cür, əmr, bu cür olmalı bizə əmr edir. <coughs> Və ümumiyyətlə, insan azaddır. İnsana hər hansı bir insan əmr edə bilməz ki, necə? Çaqqal saxla, saxlama, buğulu, qısalt, uzat. Onun öz ixtiyarındadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də demir ki, mənə hər hansı bir insan əmr edir. Cavabında deyir ki, mənə, mənim isə bir Rəbbim var, Allah O da mənə əmr edib ki, saqqalını buraxın, qollarını qısaldın. Bunlara qısaldılmasında, saqqalın uzunluq uzad uzadılmasında da heç bir hədd yoxdur, məhdudiyyət yoxdur. Bunları tam qısa, hətta qırxa da bilərsən, saqqalı da istədiyin qədər uzada bilərsən. O ki, qaldı saqqalın azaldılması, o da müəyyən səbəblərə görə azalda da bilərsən, imkan varsa tərk edə bilərsən. Bu bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, saqqalınızı buraxın, qollarınızı qısaldın və məcusilərə, bir rəvayətdə də müşriklərə müxalif olun. Deməli, saqqalı qırxıb qolları uzatmaqla o qırına oxşayırsan, o qırına oxşayan da onlardan hesab olunur. Onlarla bərabər həşr oluna bilər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən təşəbbəhə bi qovmin fəhvə minəm. Kim hər hansı bir qövmə özünü oxşadarsa, o, o qövmə olar. Sonra İbn-i Qeym Rəhməhullah Peyğəmbər s.ə.v-in danışığı, susması, gülməsi, ağlaması barəsində danışır. Ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v xoşlayardı ki, az danışsın. İndiki jurnalistlər, televiziya işçiləri və s. kimi çox danışmazdı. Nə qədər çox danışırsan, səhv buraxmağa ehtimal da bir o qədər də çox olur. Nə qədər az danışırsan, səhv buraxmağa ehtimal da bir o qədər az olur. Alimlər deyir ki, xayrul kələmi naqallə və dəllə. Ən xeyirli kəlam az olub, fayda verən, müəyyən xeyri yönəldən bir kəlamdır. İndi fikir verin Peyğəmbər s.ə.v-in hadislərinə 200 kəlmə ilə nə qədər hökmləri həmən kəlmələr şamil edir. Necə ki, bu haqda bir neçə məclislərdə danışmışam. Şafi rahiməhullah bir hədisdən 60-a yaxın şəriət hökmləri, fikri hökmlər çıxardır. 60-a yaxın. Hədis qısa bir hədisdir. Həmsinin başqa hədislər Peyğəmbər s.ə.v az danışıb, lakin faydalı danışıb. Ancaq bir məsələ var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in danışığı Allahın danışığı kimi deyil. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in kəlamı Allahın kəlamı kimi deyil. Hər ikisi eyni mənbədən gəlir. Eyni mənbədən gəlir. Lakin onların arasında olan fərq ondan ibarətdir ki, Allahın kəlamı onun zatından hesab olunur, sifət bir məxluq sayılmır. Peyğəmbər s.ə.v-in kəlamı isə onun zatındandır və məxluq hesab olunur. Məna isə Allah tərəfindəndir. Allah s.ə.v onu ilham vasitəsilə müəyyən bir şəriət hökmünü açıqlayır. O isə öz sözləri ilə bunu insanlara bəyan edir. Necə ki, e, Allah tala buyurur, və ənzəlnə iləykə zikrə lütubeynə linnəsi mənuzilə iləyhim. Biz sənə bu Qur'anı nazil etdik onlara nazil olan həmən Quranı sən bəyan edəsən. Əgər Quran-ı kərim bəzilərinin dediyi kimi hər kəs özü oxuyub başa düşə bilərdisə, onda bəyan edən şəxsə ehtiyac olmazdı. Quran-ı kərimi ən gözəl Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm başa sala bilər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamına məxluq deyənlər Allahın kəlamına da məxluq deyir. Və bunu əsaslandırırlar. Düzdür, əsaslan, əsasları çox şübhəli əsaslardır. Lakin onların şübhələrinə cavab vermək olar. Quran-ı kərimdə iki ayə mövcuddur. Birincisi təqvir, təqvir surəsi 19-20-ci ayələri Allah subhanahu teala buyurur ki, İnnəhu ləqavlu rasulin kərim zi quvvətin indəzilər şiməkin Təkvir surəsi 19-20-ci ayə Həqiqətən bu hörmətli bir elçinin sözüdür. O elçi ki, ərşin yanında çox və hər şey yanında olan çox bir qüvvətli elçidir. Yəni, ayədə Cəbrail əleyhissalam qəst olunur. Bütün mələklərdən qüvvətli olan Cəbrail əleyhissalam. Bunlar, bunların əsası nədən ibarətdir? Allah tala deyir, Ləqqavlu rasulin. Həmən o qavl, o kəlamı, yəni Quran-ı kərimi mənsub etdi Cəbrail əleyhissalama ki, onun, onun dediyidir. Halbuki Quran-ı kərim Allahın dediyidir. Bu bir. İkinci əsasları Həqqa surəsi 40, 41-ci ayələrdir. Həqqa surəsi 40-cı, 41-ci ayələr. Bu ayədə də deyir ki, innəhu ləqavlu rəsulun kərim yenə. Həqiqətən bu hörmətli bir elçinin sözüdür. Və mə huvə biqavli şairin qalilə mə tu'minun. Bu şair sözü deyil, nə qədər də az iman gətirirsiniz, nə qədər az inanırsınız. Bunun cavabı belədir ki, əvvəla Allah subhanətə alə demədir ki, İnnəhu ləkələmu rəsulün kərim. Bu, elçinin kəlamıdır. Kəlam demədi, çünki kəlam desəydi, xüsusiləşərdir. Kəlam xüsusiləşdirmədi. Qavl isə müəyyən bir şeyi nəql etdikdə kiminsə kəlamını nəql etdikdə deyilir ki, filankəs qalə onun qavlidir. Yəni, o nəql edib. Bu cür demək olar. Amma kəlam dedikdə, filankəsin kəlamı, ona xüsusi, xüsusiləşdirilir ki, bu kəlam onun ləfsidir. Bu kəlamı o deyil. Birincisi budur ki, Allah subhanətə alə kələm rəsulü demədi. İkinci, burada Ləqalu Rasulin dedikdə mənası təfsir olunub bir neçə səhabə və alim tərəfindən, təfsir alimləri, tabiinlər və s. tərəfindən ki, lətəbliği Rasulillah Allahın elçisinin təbliğidir. Yəni, bu Quran-ı kərim Allahın elçisinin təbliğidir. Qavul kəlməsi bu cür təfsir olunur. Bu təfsiri də İbn Abbas, Şəbi, Meymun ibn Mehran, Həsən Libasri, Qatədə, Dahhəq təfsir ediblər. <coughs> Bəli, demək olar ki, necə ki, e, Buxar Rahiməhullah Xalq Əfalil İbəd kitabında qeyd edib ki, e, Cəbrailin aleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin insanların oxuduğu Quran-ı Kərim kəlamı Allahın sifətidir. Məxluq sayılmır. Lakin oxunan zaman o məxluqatdan çıxan səs məxluqdur. Mən desəm ki, Əlhəmdülilləhi Rabbil ələmin. O kəlamın özü məxluq sayılmır, çünki Allahın kəlamıdır. Allahın sifətindəndir. Lakin məndən çıxan o səs yazılan bu həriflər Quran-ı kərimdə mürəkkəblə bu kağız məxluqdur. Kəlamın özü isə zatı Allahın sifətindəndir. Məxluq deyil. Ona görə də and istişdə demək olar ki, Qurana and olsun. Allahın kəlamına and olsun. Necə ki, başqa sifətlərə and içmək olar. Alim olan, səmi olan, basir olan, təvvab olan və s. sifətlərə, isimlərə and içmək olar. Eləcə də Quran Allahın kəlamıdır, Allahın kəlamından içmək olar. Lakin göstərmək ki, bu kitaba and olsun. Kitaba, bu kağıza. Bu qadağandır. Çünki məxluqata and içilməz. Və e, Buxar rəhməhullah ilk dəfə bu fikri, bu rəyi öz kitabında qeyd edəndə bəzi alimlər tərəfindən etiraza səbəb olur xüsusən də böyük mühəddislər tərəfindən. Baxmayaraq ki, Buxari, rahimahullah, hədis elmində, mühəddislər arasında əmir əl-müminin fil-hədis hesab olunur. Əmir əl-mühəddisi, mühəddislərin əmri hesab olunur. Buna baxmayaraq, bəzi hədis alimləri ona müxalif e, etirazını bildirdilər və hətta öz tələbələrinə də əmr etdilər ki, ondan hədis qəbul etməsinlər. Zuhli adında ali mühəddis, hədis alimi. Muslimin, rahiməhullahın e, şeyhlərindən olub. Muslim neçə illər ondan hədislər yazıb. Bu hadisədən sonra görəndə ki, Zuhli ədalətsizlik etdi, baxmayaraq ki, Ravinin, yəni Zuhlinin, hədisi rəvayət edən Zuhlinin başqa sifətləri mövcud idi, hafizəsi Çünki Zuhli Buxarini çağırıb onunla təkbətək mübahisə edə bilərdi. Onun öz etirazını bildirə bilərdi. Lakin tələbələrini əmr etmək ki, ondan elm qəbul etməyin, doğrudan da ədalətsizlikdir. Sən görə bilərsən ki, məsələn, kitab İbn Həcərin kitabıdır. Və İbn Həcər bəzi əsma və sifətdə etiqatda əşari olub, səhvlər edib. Bu o demək deyil ki, onun kitabını oxumayasan düzgün olanı ondan götürməyəsən. 70 70-ə yaxın Buxari, Səhih Buxarinin şərhi var. Bu şərhlərin içərisində ən gözəli İbn Həcərin şərhi hesab olunur. Fəthul Bari. Əvvəlki dərslərdə demişdim ki, bu fəthdən sonra bir daha fəth olmayacaq. Yəni İbn Həcərin İbn Həcərdən sonra Sahih Buxarinin o tür şərh edən olmayacaq. Lakin buna baxmayaraq İbn Həcərin də səhvləri olur. Deməli, bir tərəfdən bu ispat edir ki, Allahdan və Allahın seçdiyi bəndələrdən, yəni elçilərdən başqa bütün insanlar xətalıdırlar, məsum deyillər, xəta edə bilərlər. Ona qalsa, yaraq onda heç kəsdən elm götürməyək. Deyək ki, hamısı zəlalət əhlidir. Buna da qayda var. Elm əhlini necə tanımalı? Kimdən elm götürmək üçün qayda var baxırsan, iki, elm əhli iki qismə bölünür. Əgər bu elm əhlinin, yəni elm, alimin əsli Quran və Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri və sahabələr və onların ardıyla gedənlərdəndirsə və haradasa xətaya yol veribsə, ondan elm götürürsən. Necə ki, İbn Həcər, Nəvavi və s. alimlər. Bütün alimlərə xətalar olur. Amma İkinci qisim, bu alimlər ki, əhli bidət əhlidir. Lakin hərdən düz danışıblar. E, şeytan da hərdən düz danışır. O düzü ondan götürmək olar. Lakin ilk növbədə düz yolda olan alimlərdən götürürsən. Sonra onlara, yəni o bidət əhlinin kitabına baxırsan, ibrət almaq üçün və yaxud onların rəyini bilib onlara cavab vermək üçün. Məsələn, İbn Sina alim olub. İslam sahəsində də, tibb sahəsində də. Lakin sözsüz ki, kəlam əhlindən olduğuna görə alimlər onun alim olmağını inkar edir. Və İbn Sinanın əsma və sifətə verdiyi təfsirlə İbn Abbasın əsma və sifətə verdiyi təfsir eyni ola bilməz. Bunu e, İbn Abbasa təfsiri Allah subhanətə alə öyrədir. <laughs> İbn Sinaya isə Allah bilir kim öyrədir bu təfsiri. Deyir ki, İbn Sina deyir ki, qiyamət günü olan cəza və ya mükafa məcaz həqiqi şəkildə olmayacaq. Yəni, həqiqətən biz dirilməyəcəyik və həqiqətən bu cəsəd o mükafatı, o nimətləri qəbul etməyəcək və yaxud o cəzanı o cəzaya məruz qalmayacaq. Deyir ki, bu məcazi mənadadır. Ruhən onlar o nemətdən qidalanacaq və ya cəzalanacaqlar. Sözsüz ki, bu zəlalətdir, bu xətadır. Bu bir xəta, bu qəbul olunmaz xətadır. <coughs> və Allahın kəlamının məxluq olması barədə mübahisə edənlərə onların gecə-gündüz zikr etdiyi bir hədisi gətirmək kifayətdir. Peyğəmbər s.ə.v hər gün e, zikr edəyərdi ki, Allahümmə inni əuz e, bi kəlimətilləhi təmməti min şəri mən xələq. Allahın kamil, tam kəlimələrinə bütün yaratdıqlarının şərindən sığınıram. Bütün yaratdıqlarının şərindən Allahın kamil, tam kəlimələrinə sığınıram. Bilirsiniz ki, sığınmaq özü ibadətdir. Və bu ibadət Allahdan qeyrisin olarsa, şirk hesab olunar. Quranın elə bir ayəsi yoxdur ki, orada deyilsin, əuzu billəh və başqa bir şey. Yalnız Allaha istiaz etməyi əmr edib. İstiaz özü, yəni Allaha sığınmaq ibadətdir və bu ibadət yalnız Allaha olmalıdır. Allahdan qeyrisinə olarsa şirk hesab olunar. Bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allahın kəlmələrinə sığınıram. Əuzu bi kəlimətilləhi. Əgər Allahın kəlmələri məxluqdursa, deməli Peyğəmbər s.ə.v şirk edir. Ya deməlisən ki, Peyğəmbər s.ə.v şirk edir, ya da deməlisən ki, sənin dediyin o rəy ki, Allahın kəlamı məxluqdur, batildir. Bu barədə ə, e, alimlər əzab əziyyətlər çəkib. Lakin deməyiblər ki, Allahın kəlamı məxluqdur xüsusən Əhməd bin Həmbəl rahiməhullaha nə qədər əzab əziyyət veriblər, döyüblər ki, desin Allahın kəlamı məxluqdur, lakin deməyir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in e, təbəssüm etməsi Rasulullah s.ə.v heç vaxt qəhqəhə ilə gülməyir. Yəni, o səviyyədə gülməyib ki, damağı görsənsin, ağzı açılsın. Budur, gülmək ədəbsizliyidir. Təbəssüm edib, biraz bərk məsələn, gülüb, həmçinin qəzəblənməsi. Qəzəblənməsi də yalnız Allah xatirinə olub. Allah xatirinə qəzəblənir. Müəyyən bir şeyə görə, kimisə ölümünə görə, Allahın qədərinə qarşı heç vaxt qəzəblənmir. Görürsən ki, kimsə əziz bir adamını itirir, qəzəblənir, ağzına gələn danışır ki, niyə belə elədi Allah-u Teala? Hətta elələri var ki, deyir ki, Allahın gözləri görmür, kördür, niyə öldürdü bunu və s. Nauzu billəh. Bundan Allah bizi qorusun. Sonra İbn-i Qeyyim, yəni bu alim doğrudan da çox qüvvətli alimdir və maraqlı şeylər bizə faydalandırır. Bu maraqlı faydalarından biri də ağlamağın növləri. İnsan neçə cür ağlaya bilər? Necə ağlaya bilər? Birincisi, rəhmət. Kiməsə rəhm edəsən, yazığın gəlsin, ağlayasan. Bu birinci səbəb. Yəni, buna görə ağlayasan. Yəni, sözsüz ki, bu növlərin içərisində ibadətdən hesab olunan da var, şirk, münafiqlik olan da var. Ümumən sayır bu ağlamağın növlərini. İkincisi, qorxu bağlamağı. Kimisi Allahdan qorxur, kimi Tanrıdan, kimisi arvadından, kimisi və s. və s. qorxu bağlayırlar. Ki, birdən arvadım məni boşayar və s. Üçüncüsü, məhəbbətdən, istəkdən ağlamaq. Çox istədiyindən ağlayırsan. Bu cür ağlamaq da qaizdir. Dördüncüsü, sevinib ağlamaq, hər hansı bir müjdəyə sevinib ağlamaq, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm baxmayaraq ki, ona artıq müjdə olmuşdu, bir daha o müjdəni təkrar eşidəndə yenə sevincindən ağlayır. O ayəni kimi İbn Məsud radiyallahu anh oxuyur ona, O keyfə izə cinə min kullu ümmətin bi şəhidin və cinə bikə alə həvlə şəhidə o zaman ki, hər bir ümmətin içərisindən onlara şahid, yəni Peyğəmbər gətirəcək, səni də onlara şahid. O deməkdir ki, Peyğəmbər s.ə.v bütün Peyğəmbərlərdən üstündür, onlara şahid gətiriləcək. Bu müjdəni eşidən kimi yenə sevincindən başlayır ağlamağa. Rasulullah s.a.v. Beşinci Beşinci ağrıdan ağlamaq. Müəyyən bir xəstəliyin şiddətindən, ağrısından dözmür ağlamaq. Bu mübah. Caizdir. Altıncı, nədənsə e, qəmgin olub ağlamaq. Məsələn, əziz adamın ölüb, ağlamaq olar. Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v oğlu İbrahim öləndə ağlayırdı. Lakin o ağlamağın həddi var üz cırmamaq, saç yolmamaq, paltar cırmamaq, qışqırmaq, bağırmaq, bu cür ağlamaq cahiliyə əlamətlərindəndir. Yedincisi, zəiflikdən ağlamaq. Bu insanın təbiəti, yəni ki, anadan gəlmə bu insan zəifdir. Hər bir şeyə görürsən ki, ağlayır. 8-ci münafiqlərin ağlaması. Yəni, o cür ağlamaq doğrudan da maraqlıdır. Necə artist olmağa sanki elə ağlaya biləsən. 9-cu ulaq maraqlı. Pulla ağlamaq. <laughs> o zamanlar indi də bilmirəm, bəlkə indi də var. Pulla müəyyən adamları tuturdular, qadınları məsələn. Məlik Yaş məclisində özləri ağlayırdı və cəmatda ağladırdı. Buna deyilir pulla ağladanlar və ağlayanlar. və onuncu e, kiminləsə kiməsə müvafiq olub ağlamaq. Yəni görsən ağlayır, sən də onunla ağlayasan ki, yəni mən də səninləyəm. <laughs> Və subhanallah bu alim necə oturub bu şeyləri fikirləşib, tapıb. Allah subhanətə alə verib ona. Sonra İbn-i Qeym rəhməllah Peyğəmbər s.ə.v-in xütbə verməsi barəsində danışır. Xütbə vermək o demək deyil ki, ancaq elə cümə günü gəl minbərə çıx xütbə ver və yaxud bayram namazında minbərə xütbə ver. Xütbə ümumiyyətlə, haradasa bir toplumun qarşısında danışırsan, onlara nəsiyyət edirsən, bu xütbə hesab olunur vəz də demək olar buna, moizə də, nəsihət də, necə, necə istəyirsən deyə bilərsən, lakin İbn-i Qeym o xütbənin deyilmə qaydasını göstərir ki, Peyğəmbərimiz s.a.v. necə deyərdi? Deyir ki, əgər e, Rasulullah s.ə.v deməli, yerdə də, minbərdə də, e, kötüyün üzərində də, dəvənin üzərində də xütbə verir. Dəlildir ki, müəyyən bir yeri götürüb xüsusiləşdirmək vacib deyil. Harada istəsən xütbə verə bilərsən. Ancaq sünnəyə uyğun minbərdir. <coughs> Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v xütbə verdiyi zaman gözləri e, qızarar, səsini qaldırar və qəzəbi artar, çox şiddətlə danışar, sanki qoşunun qarşısında çıxış edir qoşunu cihada hazırlayır. Bu cür xütbə verərdi. Sözsüz ki, o cür xütbə verdiyin zaman o sözlər ürəkdən gəlir. Alimlər də deyir ki, o söz ki, ürəkdən çıxır, ürəyə daxil olur. O söz ki, boğazdan o tərəfdən keçmir, dildən çıxır. Nəyə görəsən? Yəni, Azərbaycanlar deyir, xala xətrin qalmasın. O sözü deyir, o sözü qabağındakı heç başa düşmür, dərk etmir, qəbul etmir. Çünki o söz ürəkdən gəlmir. Ürəkdən istəsən ki, sənin dediyini başa düşsünlər. Dinləyənlər o sözü başa düşəcəklər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbəni Allahı həmd sənə etməklə, Allahdan bağışlanma diləməklə, müəyyən ayələri xatırlamaqla başlayardı. Və çox sevərdi ki, Qaf surəsindən danışsın. Hər xütbədə olmasa da bir çox xütbələrdə Qaf surəsindən danışardı. Sahabələrdən biri e, Ummu Hişəm qadındır, binti Hərisə deyir ki, Qaf surəsini Peyğəmbər s.ə.v xütbələrinə dinləyərək əzbərləmişəm. O qədər bu surəni sevərdi. Çünki Qaf surəsi doğrudan da imanı artırır, ahirəti yada salır. Qaf surəsini tez-tez oxuyun. Sözsüz ki, tərcüməsini oxuyun əvvəlcə. Başa düşəsiniz ki, orada söhbət nədən gedir? Ancaq ərəb dəsini daim oxusaz, bu gətirib bidətə çıxarda bilər. Elə sonra başqa yerdə gəlib deyərsiniz ki, Elxan bizə dedi ki, qaf surəsi oxuyun. Bu da olar təzə bir bidət. İndi isə e, Nüqeym Rəhməlullah təharət babına başlayır. Ümumiyyətlə, təharət babında İbn-i Qeyl əsas şeyləri qeyd edir. Fiqh mövzusu bilirsiniz ki, çox genişdir. Dəstəmazdan danışır. Dəstəmazın da şərtləri var. Bunu bilməlisiniz. Dəstəmazın şərtləri nədir? Niyyət, təmiz suyun tapılması, nədisdən təm, təm, təmizlənmək, əziyyət verən şeydən təmizlənmək və s. şərtləri var, bunları bilməlisiniz. Vacibləri var, üzü yumaq, əli yumaq, qolları yumaq, əyağı, başana səkmək və s. Bu vacibləri bilməlisiniz. E, sünnələri, yəni müstəhəb, dəfmada bəyənilən əməllər, sağdan başlamaq, bismillah demək, əli yumaq, ondan sonra dua oxumaq, sonra dəstəmazı batil edən şeylər, bunları da bilməlisiniz. Bunları bilməsəniz, necə yəqin ola bilərsiniz ki, ibadətim qəbuldur. Dəstəmaz qəbul deyilsə, ibadət necə qəbul ola bilər? Dəstəmazdan xəbərin yoxdursa, dəstəmazdan da çətin şeylərdən danışmağa səni nə əsas verir? Və yaxud dəstəmazdan da çətin şeyləri araşdırmağa, o məsələlərə girməyə səni nə vadar edir? Dəstəmazı bilmirsənsə. Və yaxud dəstəmazı öyrənən şəxslərə isteyza ilə baxıb ələ salmağa ki, bunlar elə ancaq dəstəmazla məşğuldurlar. Kim sənə əsas verir? Həmən o dəstəmazla məşğul olan adam sənə sual versə ki, <laughs> dəstəmazın şərtlərini say, saya bilərsən. Ged əvvəlcə bunu öyrən. Dəstəmazın şərtlərini də və s. ibadətin, yəni dəstəmazla e, əlaqəli məsələləri də fiqh kitablarından geniş oxuya bilərsiniz. Lakin İbn-i Qeym rəhməhullah bəzi əsas şeyləri qeyd edib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dəstəmaz alarkən suyu israf etməzdir. Bu şeyə diqqət edin. İndi əlhəmdülillah dəstəmazxanalarda başqa növ qrant qoyulacaq, israf olunmasın üçün. Ancaq əvvəllər qardaşlar Allah onlara hidayət versin. Qrantdan suyunu açıq qoyub gedərdilər. Əvvəla o su Allahın suyudur, israf edirsən onu. İkincisi o su pul ilə alınır. O pul da israf olunur. Sənin cibindən getsəydi sən bunu etməzdin. Öz evində sözsüz ki, sən bunu heç vaxt eləməzsin. Allahın evində bunu necə edirsən bəs? Öz evində təharətin, təharətxananın qapısını sındırmazsan, zərblə vurub örtməzsən və s. və s. ziyan vurmazsan, bəs Allahın evində niyə bunu edirsən? Sonra <coughs> İbn-i Qeym bir hədis qeyd edir burada və sonra qeyd edir ki, bu doğrudan da zəif hədisdir. Güya Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunur, deyib ki, dəstəmazın şeytanı var, Yəni, dəstəmaz alanda şeytan gəlib durur, dəstəmaz üçün təyin olunur. Adı da vəhəndir. Kəşyo vahabi, yəni kəşyo e, ittiham, onlara, ittiham olunanlara, yəni səhv yolda olanlara, vahabi yox, vahani deyərdilər. Deyir ki, həmən o vahan bəs namaz üçün təyin olunan şeytan vəsvəsə verir. Görürsən ki, dəstəmazı alır, sonra dəstəmazı alıb qutardıqdan sonra görür, fikirləşir ki, başıma deyəsən məhz çəkməmişəm. Təzdən qayıdır, başına məhz çəkir. Bir az keçir, deyəsən, əyağımı yumamışam. Bu cür vəsvəsə gəlir. Ümumiyyətlə, bu vəsvəsə umumən şeytan tərəfindəndir. Lakin bu xüsusiləşdir xüsusiləşdirməsi vahanadı ilə e, zəif hədisdir. Yəni kimsə gəlib sizə bunu desə, bilin ki, bu zəif hədisdir. Sonra bəzi qardaşlar məcbur edir ki, dəst namaz alan şəxs üç dəfə əlini yubsa, üç dəfə dayağını yusun, üç dəfə də üzünü yusun. Və yaxud bir dəfə yuyursa, deyir, üç dəfə yub. Baxı, Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə də yuyub, yəni bir-bir, bir dəfə üzünü, bir dəfə əlini, bir dəfə ayağını. İki-iki, üç-üç. Hər üçü Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət olunub. Həmçinin qollarını üç, ayaqlarını iki dəfə. Uyuması da rəvayət olunur. Deməli, istədiyin kimi bir dəfədən yuxarı, üç dəfədən də aşağı yuya bilərsən. İstəyirsən bir dəfə üzünü yu, iki dəfə qollarını, üç dəfə ayaqlı, istəyirsən iki-iki yu, üç-üç yu, necə istəyirsən yuya bilərsən. Yəni, bir dəfədən artıq yumaq sünnədir. Bir dəfədən artıq yumaq Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. Arzuculuğu necə? O ki, qaldı. E, dəstəmazın vaciblərinə, yəni dəstəmazı o vacibləri riayət etməsin, dəstəmaz batil olur. 6 vacibi var. 6 fərz əməli var dəstəmazın. Üzü yumaq, üzə bir çox alimlərin fikrinə görə ağız burun da daxildir. Yəni, ağız burun da vacibdir yuymaq. Bəzi alimlər də ağız burun yuyulmasını vacib görmür. Yəni, yumayana biz deymirik ki, batildir bəs namazın. Lakin, e, sövq edirik, səy göstərsin, ağzını və burnunu daima yusun. Çünki Peyğəmbər s.ə.vələmdən elə bir hədis rəvayət olunmayıb ki, ağzını, burnunu yumasın. Elə bir dəstəmaz, yəni bir çox hədislər gəlib, dəstəmazın necə alınması göstərilir. Və heç bir hədis yoxdur ki, ağız burun yuyulmasın. Ağız burun da üzə daxildir. Bu bir. İkincisi qolları, dirsəklər daxil olmaqdır. Dirsəyə qədər. Bu da vacibdir. Üçüncü, başa məhz çəkmək. Bu barədə İbn-i Qeym deyir ki, bir dəfə məhz çəkmək vacibdir. Ondan artıq əksinə bidətdir. Lakin bəzi alimlər ondan artıq məhz çəkməyi də zəif hədislərə əsaslanıb, caiz görüb. Və bir də ayaqları yumaq topuqlar daxil olmaqla vacibdir. Bu dörd yulan və məhz çəkilən əzalar Quran-ı kərimdə qeyd olunub Maidə surəsində. Səhv eləmirəmsə 6-cı ayədə. Ee, ondan əlavə iki dənə Quran-ı kərimdə yenə məna ilə başa düşülən vacib var. Birincisi ardıcıllıqdır. Yəni, üzü yuma, yumamış qolları yusan dəstəmaz batildir. Bu bir, yəni bu da beşinci, beşinci vacib hesab olunur. Bir də ara kəsmədən. Altıncı vacib də budur, üzü yuyub, gedib çay içib gəlsən, bu vaxta qədər üz quruyacaq. Sonra qolu yuyub və davam etsən dəstəmazı, dəstəmaz batildir. Aranı o zaman kəsmək olar ki, zəruri olsun. Üzü yudun, əli yudun, qolları yudun, su qutardı. Salıb quyudan su çıxardırsan, aranı kəsirsən. Bu caizdir. Zəruri halda bunu etmək olar. <clears throat> Sonra məs barəsində də məs barəsində qalsın gələn dərsə çox maraqlı burada rəvayət var ki, Peyğəmbər s.ə.v məhşur hədisdə gəlib ki, xofun üzərinə məhz çəkib. Xof da dəridən hazırlanmış əyaq geyimidir. Lakin e, sahabələr 13 sahabədən gəlib, onların adlarını gələn dərs qeyd edəcəm və bir çox alimlərdən gəlib ki, corabın üzərinə də məhz çəkmirlər. Və corab haqqında, corabın üzərinə məhz çəkməsi haqqında Əbu Davudda iki dənə hədis rəvayət olunub. Bəzi alimlər İbn-i Qeym də buna daxil olmaqla hədisi zəif hesab edir. Bəzi alimlər də o hədisi səhi hesab edir. Gələn dərs inşallah bu barədə danışacağıq. Və subhanək Allahümə və bihəmdik. Şəbənlə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə